Jien u dan stas natikom merba zissemija, nistedinkom biex għal din is-sija li ġejja tibqgħu fil-kumpanija tiegħi. Il-programm jismu Mill-Arkivi. Lan ta' dan il-programm huwa biex is-semija li kun jafu aktar dwar l-istorja ta' pajjiżna u aktar is-sorsi arkivistiċi, dokumentazzjoni li tinsab arkivjata u miftuħa għal riċerka Mill-arkivi jitwassal fuq netfm kif ukoll netfm.com.mt. Il-mistieden tal-lum huwa riċerkatur interessanti għal fatt li qabad studju li nista' ngħid qatt jew rari sar studju bħal. Is-Sur Maverick Spiteri għandu għal qalbu l-pajsaġġ storiku l-ispazji urbani, speċjalment l-aktar dik tal-Belt Valletta. Għandu livell ta' maġisteru fl-istudji tal-barokk mill-Università ta' Malta. Kiteb diversi papers interessanti fosthom ukoll dawk ippubblikati fil-Journal tal-Baroque Studies mitbuħ mill-International Institute of Baroque Studies tal-Università ta' Malta. Ftit ta' xurilu ippubblika t-teżi tiegħu bl-isem ta' The Houses of Baroque Valletta 1650 1750, ppubblikat minn Mizzi Books. Proprju kien l-istudju meħud mid-dokumenti li wieħed isib fl-Arkivju Nazzjonali. Il-fondi studjati kienu l-Officio della Case, l-Officium Commissarium Domorum u l-Officium Causarum Delegatorum Edomorum li dwarhom ħan nitkellmu ħafna tul il-programm. Tajjeb li ngħidu li fl-2016 Maverick Spiteri ġie mogħti l-unur ta' Emerging Scholar mill-Malta Historical Society. Il-mistieden tiegħi għex tfulitu fil-belt allura jħoss aktar ix-xena tal-belt Valletta. Eżis semija? Bi pjaċir nilqgħu fl-istudio lil Maverick Spiteri. Grazzi lil qajt eh, l-istedina tiegħi ġejt hawnhekk u ma semija inti ħataqsam eh, l-istudji tiegħek eh, l-esperjenza wkoll arkivistika ċerka li għamilt sew fl-Arkivju Nazzjonali kif ukoll f'arkivji oħrajn għat-teżi tiegħek ukoll għall-istudji li ppubblikajtu li ħadd kompli tippubblika. Grazzi, grazzi Noel ta' din l-istedina. Mifrik, kif tħossok li kellek l-opportunità li ejja ngħidu hekk, tgawdi t-toroq tal-belt, tosserva l-belt, dawk il-palazzi, djar, djar sbieħ. U mbagħad meta tikber, ikun propju l-istudju tiegħek eh, fuq eh, l-ispazji urbani u l-aspett arkitettoniku tal-belt Valletta. Għalija, il-belt eh, fil-fatt ġib ħafna memorji da ta' meta kont meta kont żgħir fil-fatt man nanniet konna nduru hemmhekk il-belt, ġibi festa, b'xi mod eħel, ħalli dik il- fija dik il-ħaġa li forsi anki meta kont żgħir ġibditni anki iktar forsi lejn l-istorja, minn dejjem kont inħobb l-istorja anki ta' ta' żgħira. Eh, forsi dak iż-żmien ma tkunx konxi u mbagħad meta tikber. Kont osserva, kont osservhom. Kont nosservhom, iva. Kont meta nduru, jiġifieri ħafna drabi kont nippreferi mmur binjiet hekk u iktar milli nqogħdu mmur postijiet. Trid qis li fit-tfulitek il-Belt Valletta ma kinitx il-belt eh, jgħidu hekk mimli enerġija tal-lum. Kienet iktar tranquilla ħanejdu hekk, kienet iktar stajt iktar timxi iktar fil-belt, jiġifieri stajt tosserva iktar ċertu postijiet. Mefrik, ir-raġuni li tkompli tiffoka fuq l-istorja L-iskola, kellek storja? Iva, eh, fil-fatt eh, l-istorja mm, anki meta kont għadni l-iskola jiġifieri kienet l-iktar suġġett preferit tiegħi. Fil-fatt kont għażilt l-istorja bħala optional, eh, komplejt imbagħad anki dik ehm, il-junior college ehm, u meta dħalt l-università kont ħadd eh, BA fl-istorja u l-arkeoloġija. Mevrik, imbagħad għamilt il-masters tiegħek, il-teżi tiegħek li imbagħad eh, ftit ta' xurilu ppubblikajta fi ktib. Nista' ngħid eh, mhux għax fuċċek hija ta' qudiemi li t-teżi tiegħek hija waħda ejja ngħidu hekk ta' livell livell avvanzat. Tista' tgħid iktar mill-masters, ġifieri anka il-mod ta' kif qassamt il-kapitli u kif ukoll preżentajta. barra l-kontenut. Pubblikazzjonijiet eh, li ovvjament ħan nitkellmu tlieta erba' li ħan nitkellmu dwarhom. Sew it-teżi kif ukoll il-papers li għamilt inti fl-introduzzjoni jinsemmejt eh, dawk li publikajt fil-Journal tal-Institute tal-Baroque Studies. Mevrik, fl-istudju tiegħek tiffoka fuq font partikolari fl-Arkivju Nazzjonali. Il-Tribunal marbut madjar. Na, bdejt inħares lejn l-arkivju ta' tribunal ta' djar l-Offiċe delle Case, il għaliex ħassejt li bħala arkivju eh, huwa importanti ferm meta wieħed ħajs iħares lejn eh, l-istorja urbana tal-Belt Valletta li jara dokumenti li jirrelataw mal-ispazju, imma mhux biss qed jirrelataw mal-ispazju imma anki fihom dak li kienet iħossu n-nies, eh, nies eh, bħal periti li kienu jispezzjonaw eh, dawn id-djar fil-kawzi li kienu kienu jinstemaw, li qegħdin jaraw bajnejhom dak iż-żmien kif kien dan l-ispazju u li għalhekk tramitte dawn id-dokumenti li ħallew il-rapporti tagħhom nistgħu anke nifmu. Għalhekk għalhekk l-Uffiċċju Delekaza ħassejtu li għandu jkun ċentrali eh, fl-istudju biex jisu bajnejn dawk il-nies li għexu li ħadmu hemmhekk inkunu nistgħu nifmu u naqra iktar il-belt f'dawk iż-żminijiet. Tajjeb li ngħidu li fuq eh, dan il-font eh, fuq dawn id-dokumenti nista' ngħid jien li rarità Dawk kienu nqalgħu biex ġew riċerkati, ftit li xejn. Inti, fl-istudju tiegħek, bażikament naħseb kienu xi erba' ħames snin, jekk mhux iktar, iffukajt fuq eh, dan il-fond. Il-Grammastru Vilena, x'kontribut ta? Il-kontribut tal-Grammastru Vilena kien kien pjuttost eh, sinifikanti. f'dal aspett fis-seklu 18 il għaliex il-Gramma Suvilena kien nieda l-ewwel kostituzzjoni ta' żmien l-ordni li kienet ippubblikata wkoll. Qed nitkellmu 1724. Eżatt. Nitkellmu eżattament. Ġifieri meta kienet ħarġet din il-liġi li mbagħad Eventualment kellna dik ukoll dik nafu ta' gramma Suderoan li ovvjament hija bażata dik iktar wara. Imma qabel qabel qabel kien hemm xi forma ta' kostituzzjoni Qabel kien hemm xi liġijiet maħruġa fi żmien il-Grammastru Laskaris u oħrajn ftit iktar tard Kottoner, ġiet nitkellmu 1650-1680, eh, li fihom kienu jiġbru xi xi liġijiet li kienu jitrattaw dwar eh, id-djar. Ekku, il-belt, il-belt kienet ġiġa l-istudju tiegħek ġifier qed nitkellmu minn nofs is-seklu 17 u mit-sena wara tista' tgħid fl-isbaħ tal-barokk, il-belt Valletta kienet ġiġa ħadet is-sura ejja ngħidu hekk dawk il-palazzi, eh, knejjes, eċċetera. Kif tara din vizavi id-dokumenti, id-dokumentazzjoni tal-uffiċċju l-kazi? Fat nofs is-seklu 17 huwa u moment importanti fil-istorja tal-belt il għaliex ovvjament kien iż-żmien meta beda jidħol anki anki il-barokk fil-belt. Eh, imma anki wkoll minħabba li beda proċess bdew isiru diversi tibdiliet fil-binjiet li kienu imbnew f'nofs is-seklu ta' qabel u fis-seklu 16 meta twaqfet il-Belt Valletta, allura bdejna naraw anki eh, bidliet f'dawn il-binjiet li beda anki fl-imkien ma l-introduzzjoni tal-barok li qed introduċi stil arkitettoniku eh, differenti beda iżid aktar eh, kostruzzjonijiet fil-belt eh, li fil-fatt magħhom dawn bdew iġibu anke aktar disgwidi bejn il-ġirien. U propju hemmhekk għalhekk nibdew nersqu lejn l-Uffiċċju delle Case fejn bdew jinstemgħu dawn il-kawżi. Mefrik, l-Uffiċċju delle Case x'kien eżatt? Għax fl-arkivju għandna wkoll l-Uffiċjum Commissarium Domorum u l-Uffiċjum Causarum Delegatorum et Domorum. Għandek bażikament żewġ fonds differenti imma b'xi mod relatati. L-uffiċċju dellekaze kien, kien dak li mal-miġja tal-ordni f'Malta kien kien ġat waqaf kien wieħed mill-ewwel tribunali mwaqfin fil-fatt fil-Birgu. E, it-tribunal kien kien propjament ħares lejn dak kollu li kellu x'jaqsam ma' kwistjonijiet tal-proprjetà. ġviri kem jek ħajinkrew djar, kem ħajinkrew bottege, biex l-ordni kienet tara bieħ permezz ta' dan il-tribunal kienet iżżom l-ordni. Il-tribunal tal-uffiċu tal-djar kien separat, kien tribunal, eh, kien ta' portata iżar ovvjament mill-qorti prinċipali, imma kienu kol jara speċifikament il-kwistjonijiet li involvu il-proprjetà. Mhux kullumkien kien jiffoka il-ġurisdizzjoni tiegħu kienet eh, fil-port. Ġifieri l-ewwel kien il-Birgu, mbagħad meta mliet il-Belt. Kellek il-Belt, eh, l-Isla u aktar tard il-Furjana. Ġifieri dan l-uffiċċju kien għal proprjetajiet fil-port il-kbir, fil-bliet tal-port il-kbir. L-uffiċċju għek kien kien għal-fini tal-port il-kbir biex jara kwistjonijiet bejn eh, is-sekular bejn il-nies dawk li ma kienux kavallieri u kwistjonijiet pereżempju bejn kavallieri u l-kumplament tal-popolazzjoni. U tal-imdina, r-rabat u l-irħula l-oħrajn madwar Malta, fejn kienu l-litigazzjoni kienet tinżam? Tal-imdina u l-kumplament ħanidu l tal-kampanja eh, dak iż-żmien, kienet eh, tħares li l-università, l-Università tal-Imdina. Jidher ċar fil-fatt dan fi żmien il-Gran Mastru Vilena meta kien ħareġ il-Kostituzzjoni fl-1724 eh, fejn naraw minn dokumenti tal-Università fejn l-istess proċessi, l-istess kawżi fejn kemm kwistjonijiet ta' proprjetajiet qed jinstemaw fil-qudiem eh, il-ġurati tal-Università tal-Imdina. Tajjeb li ngħidu li eh, d-dokumenti tal-reġistri tal-atti oriġinali ta' Domorum imur għall-1555 fil-waqt li Delegatorum imur eh, snin iktar qabel. Id-Delegatorum huwa fuq kirjiet. Il-Delegatorum huma reġistri, jinkludi numru ta' reġistri fil-fatt li ehm, li jinkludu ehm, kwistjonijiet li kienu jinqalaw minn kirjiet. Eh, eh, tal-propieta, ġifri kemm jekk madjar jew ħwienet eh, jew workshops, imħazen. Sibt każijiet relatati mid-domorum li fuq propieta, eċetera, għal dawk li huma kirjiet fil-reġistru tad-dokumenta tad-delegatorum kien hemm diversi każijiet interessanti ehm, ta' kwistjonijiet li minkejja li kienu qed jikru l-proprjetà kienet tinqala kwistjoni pereżempju eh, sid qed imur biex jikri proprjetà eh, imma id-dar per eżempju tkun fi stat eh, mhux daqsxejn ta' abbandun ħanejdu hekk li kellha bżonn ta' tiswijiet eh, eċċetera allura dak li jkun jippretendi fis-sens jippretendi li jekk ħajkri dar ħajkri fi stat tajjeb għalhekk hemmhekk jibda jibda dak id-disgwid fejn Wieħed ma kienx jaf li u ovvjament jispiċċaw qudiem l-uffiċċju tal-kaza. Mevrik, nisimgħu l-kelma kabrej. Eżattament, il-kelma kabrej, xini, fejn edin daw il-dokumenti tal-kabrej? Il-kabrej, dawn huma dokumenti li eh, nsibu fil-Biblioteka Nazzjonali, il-Belt, dawn huma wkoll ta' żmien eh, il-kavallieri, Għandna diversi kabrej li iktar imorru lura għas-seklu 18 imma hemm xi wħud ukoll fis-seklu fis-seklu 17. X'inhuma dawn? Il-kabrej bażikament huwa rendikont tal-proprjetà li kienu jappartjenu għal fondazzjonijiet, għal enti tal-kavallieri, tal-ordni, ta' grammastri, ta' ordnijiet reliġjużi, fejn fihom kienu kull tant żmien jagħmlu eh, rendikont, jagħmlu surveys biex jaraw l-istat tal-proprjetà li għandhom, tad-dar jew l-eliqi li kienu jappartjenu lilhom. Sew, jidri li hemm ukoll il-kurja minn dawn il-kabrej. Hemm xi kabrej ukoll iva tal-kurja tal-proprjetà tal-knisja, tal-isqof. Umbat iktar iktar riċenti lejna hemm pjan hemm dokumenti simili ħa ngħidu hekk, ġifier il-kunċett huwa l-istess għalkemm mbagħad ma nibqgħux insejħulhom eżatt kabrej eh, fil-Arkivi Nazzjonali Santu Spirtu ir-Rabat. Bażikament huma ta' żmien l-Ingliżi mbagħad. Huma dawk il-pjanti ta' diversi irħula ta' diversi irħula eżattament li fihom eh, naraw il-proprjetà tal-gvern bażikament fil-seklu 19. Eh. Sew, Mevrik, F'din l-avventura, f'din ir-riċerka, xi stennejt li ssib? Dak li stennejt li ssib sibtu? Fil-fatt l-arkivi tal-Uffiċċju Delle Kaza kien fi ħafna sorpriżi meta kont naħdem fuq din ir-riċerka li xalkemm mejmet u ieħor ovvjament kont qed nifhem x'qiegħed nistenna bħala dokumenti waqt li kont qed nirriċerka bdejt nifhem aktar kemm huwa rikk dan l-arkivju għall-iskop tar-riċerka eh, li kont qed nagħmel. Fil-fatt eh, second resources ma kienx hemm ma kienx hemm xtaqra ħafna fuq dawn il-dokumenti biex jixtħulek aktar dawl. Eh, bażikament fil-kuntest lokali ħanejdu hekk ehm, kważi ma kienx hemm, ma kienx hemm eh, kitbiet eh, li ħadmu fuq dan eh, l-uffiċċju del. Allura kienet iktar iktar eh, janidu hekk li tiffoka aktar waħdek. Għandek eħe, għandek ċertu ċertu ċertu parametri li ovvjament huma ftit sortu li tittara kif ħat approach jaħ l-istudju, jiġifieri. Ehm, allura allura peress ehm, li kelli nagħmel ovvjament kelli nagħti il-kuntest ta' ta' kif għanna naqraw dan dawn id-dokumenti Eh, f'kuntest aktar internazzjonali, ġifieri bdejt nara eh, f'pajjiżi oħra kif eh, studjaw dokumenti simili fejn jidħlu kwistjonijiet u dokumenti tal-qrati relatati ma' daw il-kwistjonijiet. Ix-xenarju kien simili? li li kienem li kienem simili ma ma dokumenti eh, ta' barra u ma li il-proċess ta' kif kienet tiġi eh, kif kienet jitrattaw il-litigazzjoni fil-qrati. Dik kienet similarità. Imma, per eżempju, ma kienieċ waħda simili l-aspett tal- tal-mod kif kienet eh, tribunal kif qed jiffunzjona bażikament. Eh, kif kien qed jiffunzjona Malta tribunal? Il-tribunal għaw Malta bażikament eh, kien jikkonsisti f'numru tuffiċjali, kien jitmexxa minn żewġ kummissarji kavallieri li finalment kienu jiddeċidu fuq kull każ, kienu jaqtaw is-sentenza, magħhom kien kien ikollhom imħallef e, biex e, ikun jistaw jaraw dawn is-sentenzi, e, flimkien ma' nutar u anki kapumastru Kapumastru x'kien? Inti tagħmel referenza fit-teżi tiegħek għal ċerti ismijiet li aħna nitkellmu dwarhom, propju nibdew minn kapo mastro, għandek il-muratori, għandek il-perito agrimensore, xinu ma daw? Daw bażikament huma kollha titli, ruoli differenti li konna nsibu fis-seklu 18. li eh, wieħed irid iħares naqra lejhom birre għaliex ovvjament hemmhekk nibdew miex miex eh, hija ftit komplikata ħanejdu hekk biex wieħed ikun jista' jiddistingwixxi bejn wieħed u ieħor. Bażikament meta ngħidu kapu mastru eh, qed ngħidu li għandek numru ta' mastri fejn uħud minnhom kienu kienu ta' livell aktar oli mill-oħrajn, kienu l-kapijiet ta' dawn. Ma jfissirx li huma fl-istess uffiċċju, Jiġifieri il-kapumastru tal-uffiċċju delle case ma jfissirx li kien kellek mastri oħra fl-uffiċċju imma fil-professjoni kellek sistema ta' ġerarkija. U l-perito agrimensore x'kien dan? Il-perito agrimensore bażikament kien dak li kien jagħmel xogħol ta' perizja ta' perizja kemm għal finijiet legali Eh, f'każ ta' diviżjoni, eh, kif pereżempju jitlob eh, meta tkun qudiem notar biex tiddividi proprjetà, jkun hemm bżonn surveys kif tinqasam il-proprjetà, dak kien isir minn perit agrimensur il għaliex fih kellu il-kapaċitajiet tal-agrimensura, jiġri l-kejl li jagħti valutazzjoni lill-proprjetà. Kif ukoll għall-aspett ġuridiku, il għaliex kien l-espert fil-liġi tal-bini, eh, tal-artijiet, tal-proprjetà. Allura kien jista' jidħol fi kwistjonijiet eh, meta jinqala kwistjonijiet jaf il-liġi u jaf kif għandu jirrakkomanda s-soluzzjonijiet lil kummissarji ta' djar. Muratori? Muratori mbagħad fuq il-naħa l-oħra huma il-bennejja bażikament, jiġifieri hemmhekk kellek nej, kellek il-muratori, U il-mastri muratori li kienu dawk li jieħdu ħsib it-tim, ħanejdu hekk il-grupp ta', ta, ta bennija li kien ikollhom skont id-daqs tas-sit tal-kostruzzjoni li qed jaħdem, ehm, li ħafna drabi dak it-terminu fid-dokumenti ta' mastri muratori in eh, mastru bennej fi kliem ieħor mhm, kien mhm. anki ekwivalenti għal dak li nafuh bħala l-arkitett. Sew, Mevrik, minn dawn kien hawn ħafna Malta periti, per eżempju, kien hawn numru eh, sostanzjali. Kwantu ta' numru eh, irridu nispjegaw ftit ehm, differenza bejn is-seklu 17 u s-seklu 18 proprju a kawża tal-liġi l-ġdida li kien nieda Vilena li ġa semmejna fl-1724. Illa lix u anke kif huwa illum meta aħna ngħidu pereżempju perit nifmu kemm dak li qed jagħmellek id-disinn qed jagħmellek il-pjanta tad-dar kif ukoll jekk jkollok kwistjonijiet il-qorti u kwistjonijiet legali. Dak għalina huwa ħaġa waħda u inti aħna nsejħulu perit. Eh, biss mill-moment ta' meta Vilena kien introduċa dik eh, il-liġi sal-aħħar tas-seklu 18 eh, kien waqqaf mod distint il-perit agrimensur. U minn dak il-moment il-perit agrimensur, ġivi dak kif semmejna li xogħlu kien tal-perizja bħala espert, kien distint mill-bennej, mill-arkitett. Allura id-disinn u l-kostruzzjoni saret tal-mastru bennej, mentri l-perit agrimensur rrid jara eh, dawn l-affarijiet. Kemm kien hemm minnhom? Kien hemm numru, nimmaġina, konsiderevoli, biss wieħed ma jistax jott ikun jaf kemm kien hemm ħlief għal perit agrimensur minn meta twaqfu illa li ġvilena irrestrinġixxi il-limita il-periti agrimensuri għal 12 biss. 12 biss. 12 biss fid-dominju kollu, aktar tard fit-tieni nofs tas-seklu 18 naraw xi petizzjonijiet eh, u minnhom joħroġ li Probabbilment żdiedu xi tnejn oħra għal Għawdex, speċifikament għal Għawdex, jiġifieri kien numru biss illimitat għal Għawdex, forsi saru erbatax imma għadha mhix ċara sewwa di. Biss għall-kumplament tad-dominju kellek tnax biss u ma kinux jistgħu jilqu periti oħra qabel ma jmut wieħed minn dawk li ġew maħtura bħala periti. Għalhekk mill-liġi ta' Vilhena 'l quddiem nistgħu nagħtu numru tnax Il-Perit Agrimensur għall-kumplament tas-seklu. Mevrik, qed issemmi dawn. Kien hemm xi perit partikolari li jissemma b'mod eh, konsistenti fid-dokumenti? Perit partikolari, perit agrimensur, jissemma b'mod kostanti kien il-kapumastru tal-Uffiċċju delle Case għaliex Tgħidli minn kien? Eh, kellek diversi, kellek diversi, eh, per eżempju bħal Mario Pulicino fil-bidu tas-seklu 18, eh, mbagħad anke kien hemm daħal iktar tard il-Clemente Zara minn Ħazzabbar, Giuseppe Bonnici, magħruf l-arkitett tal-ordni iktar tard fis-seklu 18 eh, li daw kollha kienu jokkupaw il-pożizzjoni ta' kapu mastru fl-uffiċċju delegazi. Ġifieri kull meta kien ikun hemm dik il-kwistjonijiet kont issibhom f'dawn id-djar jagħmlu l-ispezzjonijiet eh, tagħhom biex jibatu. U bennija, bennija, naħseb bennija kien hawn numru eh, sostanzjali u. Bennija. Biex tqis eh, il-belt tiela b'dak ir-ritmu il-kottonera u kol u l-irħula tal-madwar. Minnija, assista tgħid naħseb li kien hemm limitu eh, fil-fatt kellhom liċenzja, rridu rrid ikollhom liċenzja, eh, biss anki meta daħlu reviżjonijiet ta' Vilena ma ġiex stabilit eh, limitu, jiġifieri meta tkun qed tara dokumenti, pereżempju wieħed mill-każijiet intqajt ma pereżempju isem ta' ta' wieħed mill-bennejja Domenico Magro, kien qed jaħdem f'dar fi Triq San Pawl pereżempju, ehm, jiġri da ħassib ħassib ħafna, jiġri Giacomo Bianco kien perit agrimensur u bennej ukoll bena eh, li bena mux dizinja imma li ħal kontrat biex jibni l-Berġa ta' Kastilja per eżempju flimkien mm. ma' Domenico Kakija għandek diversi. Ċifiri dawn in-nies li semmejt inti eh, li ħadu kontratti kbar Tista' tgħid. Kellhom ukoll kuntratti ta' djar żgħar? Iva, kienu kienu kien kien kollhom xogħol parallel. Eh, kemm kuntratti għaddej, jiġri jekk jieħdu kuntratti kbar, jista' jkollhom kuntratti ta' djar, anke pereżempju eh, kostruzzjoni bini eh, toratori, knejjes, jiġri kienu Kuntratturi kbar kien hawn bħal Malta bħal xenarju attwali jekk. Ftit diffiċli ovvjament tkun taf għax ovvjament trid issib id-dokumenti li qed kif taqbad tgħid li fihom jiġbor numru numru ta' bennejja differenti. Per eżempju, għalkemm forsi simili li seta' kien hemm huwa per eżempju meta jaħdmu fuq proġetti kbar eh, fejn kien ikollok pereżempju mastru bennej wieħed jew tnejn qed jieħu il-kuntratt imma mbagħad jidħol f'kuntratt ieħor biex ikun jista' jqabbad sitt mastri oħra jew erba' mastri oħra biex ikun jistgħu jaħdmu ferjes differenti. Eh, kien hemm każ ieħor pereżempju fejn xi ħadd irid jagħmel pledge għal bennej li tqabbad biex jibni dar u kien ieħor li kien ukoll bennej jaħdem fil-kostruzzjoni, jiġifieri kienu qed jaħdmu flimkien wieħed eh, jissapporti ħanejdu hekk l-ieħor. L-ieħor. L-ieħor, Mevrik, eh, fid-dokumenti li rajt inti odot apparat biex eh, isir ix-xogħol jissemma Daqshekk dettalji mid-dokumenti tal-Uffiċċju delle Case mhumiex daqshekk komuni u ma jidhirlix jiġifieri jidħlu f'daqshekk dettalji. Biss, ovvjament, hemm dokumenti oħra li jidħlu f'ċertu dettalji għall-fini tal-għodod. li kienu jintużaw. Iva. Apparati ftit, naqar iktar ftit, għanna nuqqas fejtlu d-dokumenti eh, kumparat ma iġviri ma ċertu dokumenti u fejn anki hemm illustrazzjonijiet per eżempju eh, fruma Malta m'għandniex per eżempju dawn li wieħed mm-hmm. jista' jifhem l-A-frames per eżempju tarjoli kif kienu jaħdmu. Ġifieri aħna ħansibuhom fid-dokumenti tagħna ħansibuhom mod deskrittiv mifruxin ma' ħafna dokumenti tal-arkivi ġifieri tqgħod tagħmel jigsaw puzzle kbira biex tipprova tifhem eh, kif kien kif kien kif kien l-operat ħan ngħidu hekk tal-kostruzzjoni. Eh, u apparti minn hekk insibuhom ukoll mod indiretti għaliex kienu jkunu ġustifikazzjoni tal-ispiża ma joħorġux. Ma joħorġux dokumenti, ma jitrux hekk. Għax ovvjament il-litigazzjonijiet, eh, l-issues, il-kwistjonijiet li qegħdin jaraw huwa il-partijiet tal-binjiet eh, li qed joħolqu disgwiti naf il-ħajt komuni bej ġixtidjar per eżempju, jiġifieri ehm, fejn qed ituk indikazzjoni ta' xogħol li sar ehm, naf bibnew garigor mal-ħajt komuni, per eżempju, imma mm-hmm. kif saru ma sarx eh, mhux qed tidħol. Jiġifieri dik l-istorja ħanejdu hekk tal-kostruzzjoni dik trid timbena minn dokumenti kompletament oħra. Dokumenti oħrajn. Mevrik, l-ewwel semmejt l-illustrazzjonijiet eh, Tip ta' dawn pjanti sibt fihom f'dawn il-volumi, f'dawn il-dokumenti? Bħala pjanti ta' djar f'dawn id-dokumenti ma ftit li xejn ħarġu. Infatti jiena sibt waħda li waħda ta' dar fi Triq San Pawl li terġa' propjament hija parti minn kuntratt notarili eh, ta' meta din id-dar kienet inkrit benfitewżi dar li kienet tappartieni għal eh, sptar ta' sawra tar-rabat, kienet ingrid ben fitewzi fil-bidu tas seklu 18, u fija kienet tinkludi pjanta tad dar, kienet fuq ġiex livelli, minħabba li kellu minn qed jikri id-dar, minn kien ħajkri id-dar kellu ċertu kundizzjonijiet li jrid eh, ħajidħolu għal ċertu spejjeż u xogħol biex jirranġa id-dar il għaliex kienet qed taqa' fi stat ehm, kemm xejn kemm xejn ħażin. Ehm, allora, eh, ovvjament spiċċa dan id-dokument lat notarili spiċċa fil-volumi tal-Uffiċċju delle Kaza x'kien wieħed mill-evidenza li mbagħad kien kienet ġiet ehm, sottomessa fil-kawża tal-qorti meta inqala disgwit mal-ġar tiegħu meta beda jsir dan ix-xogħol. Mevrik, inti rajt l-atti oriġinali u rajt il-reġistri u kol għal-beneficju tas semija X'kien xinu ma daw il-reġistri? Meta wieħed jgħid reġistri tal-atti oriġinali. Il-reġistru kien bażikament dak kollu li ħajaddi minn qudiem l-offiċċju delle kaze, jiġifieri jekk pereżempju kull kawża Eh, kull persuna li kienet ridet tiftaħ kawza, ridet mur tirreġistra il-kawza, dak l-ilment ħanidu għek eh, li għanda. Tkun fil-qosor, naħseb. Tkun fil-qosor, tkun fil-qosor, tkun paragrafu, paragrafu sajr, għal-kem ġili reġistri kienu kienu dettaljati. Eh, jitlu fċertu dettall mbagħad, jiġifieri jiġifieri mhux mhux jiġifieri m'intix jaf pereżempju ħassib każ li mhux ħassibu fir-reġistru biss l-ewwel darba li mar, imma ħaterġa ssibu jekk dan reġa' mar u għamel ilment ieħor eh, l-istess persuna. U s-sentenza tkun inkluża? Is-sentenza f'daw reġistru Normalment ma tkunx. fir-reġistri, dik imbagħad tinsab fl-atti oriġinali flimkien mal-evidenza, mal-xhieda, mal-traskript tax-xhieda li kienu jinstemgħu fit-tribunal. Biex huma miktubin bit-Taljan, ħafna minnhom. Ħafna minnhom huma miktubin bit-Taljan, il-lingwaġġ ħa ngħidu hekk ġuridiku eh, dak jużaw il-Latin ħafna drabi. Sew, Mefrik, biex wieħed jibni post, kif kien il-proċess? X'kien irid jagħmel? L-applikazzjoni, per eżempju, kien hemm xi forma ta' applikazzjonijiet daw? Jekk l-ordni kienet tirregola dawn il-kostruzzjoni, għanidu għek, il-bjek wieħed irid jibni dar, per eżempju, jaf li t-ċej ambigwa għada sal-ġodda tal-lum. Eh, li nafu huwa li ġa. Ma naħsibx li kien jaqbatu jibni kif ġiġi, jisib l-spazju vojt u jgħid l tiegħi. Le, li ħajaqbatu jibni jisib l-spazju vojt le, għal ġiex raġunijiet. Waħda, jekk qed inħarsu lejn il-bidunet ta' meta bdiet timbena l-belt, eh, kellek ehm, proċess aktar strett fejn wieħed irid jixtri il-plot tisirat notarili ehm, u jitqabbad kapu mastru biex ikun jista' jibda il-bini. Aktar tard ehm, meta kważi l-belt kienet ġifieri iktar tard qed ngħidu fil-perjodu li bdejna qed nitkellmu fuq ġifieri tin nofs tas-seklu 17, eh, spazji vojta huma kważi pratikament ma jeżistux, ma limitati ħafna. Intliet il-belt. Intliet, ġviri, per eżempju, hemm każijiet fis-seklu 18 fejn, per eżempju, jibdew jieħdu mill-ispazju fuq il-fortifikazzjonijiet, eh, per eżempju, fuq Victoria Gate, per eżempju, ringiela ta' djar li sal-bidu tas-seklu 18 kienet għada parti mill-fortifikazzjonijiet. Ifhem, il-popolazzjoni kienet eh, kibret sew issa. bil-popolazzjoni fil-seklu 18 kienet tkun sparat, ġifiri fil-belt, ġifiri fil-fat, eh, dik hija raġuni oħra ta' ħafna mill-litigazzjonijiet fl-uffiċċju delle kaze fejn ħafna nies qegħdin prattikament jisom jgħixu fuq xulxin u iktar ħafna kerrejiet. ħafna kerrejiet ehm, eħe, fil-periferi, għalkemm forsi mhux eżattament forsi kif nifmuhom minn dawk li rajn iktar fi żmien l-Ingliż iktar lejna. Wieħed irid eh, sortu fjara, jiġifieri anke jekk ma kienu xkerrejja, ġiġa kellek ħafna nies meta tnejt jgħixu fuq xulxin jiġifieri li anke jekk għandek ġiġti djar differenti immin tiżid is-sulari għax inti trid iktar spazju, eh, daw dew ħarsu fuq xulxin il għaliex Biss biss saqsejtni fuq tal-permess, jekk kellhom ikollhom permess fil-dajġ. Ġviri, li nafu għalli fil-1646 taħt il-Gran Mastru Laskaris kienet daħlet dik l-ewwel liġi li kienet tirregola il-mastri bennejja. Tan żdiedet il-kostruzzjoni, il-litigazzjonijiet l-ordni bdiet tinkwieta minħabba li kien hemm ħafna social unrest, kien hemm ħafna disruptions mm-hmm. fis-soċjetà mm-hmm. eh, li projbixxiet li l-mastri bennejja milli eh, jkomplu bil-kostruzzjoni jekk ma jġibux liċenzja. Biss li mhux ċar jekk il-liċenzja kienieċ għal eh, mastru bennej ġifieri biex hu jkun jista' jopera jew speċifikament Eh, għal dak il-binja. Jina fl-Uffiċċju delle Kazi sibt każ eh, ta' liċenzja. Dwar dan nkomplu nitkellmu eh, aktar il-qoddim, eżattament ħanif u għal pawsa qasira, pawsa mużikali nkomplu wara din il-kanzunetta. Zilt il-kanzunetta ovvjament brabta mal-Belt Valletta maħruġa riċenti dinija Il-tim il-ġonna fest is-swir li l-ekbeltna. Isebħu. Lura l-programm eh, mill-arkivi miegħu dan stans fuq nettifem kif ukoll nettifem.com.mt. Miegħi hawnhekk eh, fl-istudio għandi lil Maverick eh, Spiteri li qed jgħidilna fuq il-riċerka tiegħu eh, f'diversi arkivji l-aktar fl-Arkivju Nazzjonali dwar il-proprjetajiet, l-ispazji urbani kif ukoll il-dokumentazzjoni li sab eh, propju eh, l-Uffiċjum Causarum Delegatorum Domorum kif ukoll l-Uffiċjum Commissarium Domorum. Fit-tieni parti tal-programm Maverick ħajġibilna eh, xi eżempji li ltaqa' magħhom eh, dwar eh, litigazzjonijiet. Maverick, L-ewwel kont qed tgħidli eh, bl-eżempju li trid eh, tgħidli pereżempju fuq eh, fuq dak li konna qed nitkellmu qabel il-kanzunetta. X'kien dan? Iva, l-ewwel konna qed insemmu l-liċenzji biex wieħed jibni. Eżatt. Fil-fatt fuq mill-każijiet Insibu kopja, estratt ta' liċenzja Bennej, Mastru Bennej Domenico Magro, Eh, ta' xogħlijiet li kellu jagħmel fi Triq San Pawl. Kien hemm binja ehm, biex niftehmu li kienet tiġi wara l-Kastellanija fejn illum hemm il-Ministeru tas-Saħħa ġo Triq San Pawl. Ehm, fejn dan eh, rrid jagħmel xogħol fejn iħott parti mid-dar eh, jagħmel xi alterazzjonijiet u jibnija eh, differenti skont eh, skont kif kif kif kien mitlub mis-sit bażikament. U dan dokument jinkludi ferba ħames sentenzi ehm, il-liċenzja li qed jagħti l-liċenzja lil dan Domenico Magro kien l-1720, ftit snin qabel il-Gran Maslu Vilena, fejn kellu jħod xi kmamar u anki Garigor u minn flok il-Garigor jibni taraċ normali, ġvi taraċ nafu ħafna l-lum, taraċ prinċipali ħanejdu għek ġifiri. U minn hemm joħorġu ċertu dettalji ta' xogħlijiet li dan rrit jagħmel. Mevrik, kif kienu jibnu? Kien hemm struttura ta' kien hemm żgur struttura, imma per eżempju, wieħed jibni fuq l-ieħor, fuq l-arja tal-ieħor, kwistjonijiet hekk kien hemm. L-ispazju urban kien, kien, kien limitat. Allura anke meta bdew isiru dawn l-alterazzjonijiet eh, ta', ta, ta binjiet eżistenti, eh, il-binjiet bdew jieħdu forma ta' eh, wieħed jidħol jidħol fuq l-ieħor, għandna pereżempju binjada aktar baxxa, l-oħra tola, ehm, iktar il fuq ehm, ħitan komuni ehm, kienu jibqaw per eżempju ktar baxxi, allura eh, dak li jola ħafna għandu twiqi iħarsu fuq il-ġar eh, qed joħloq eh, qed joħloq naqra skumdita eh, l-privatezza. Aspett sanitarji. Aspetti sanitarji kien hemm ukoll, jiġifieri fejn inti għandek pereżempju il-sistema tal-kanali tad-drenaġġ, is-sespits, il-kanali tal-ilma, l-immaniġjar tal-ilma fil-bjar tad-djar li qabel kienu pereżempju. Pereżempju, iċ-ċisterni, il-belt u l-bjar Bil-fors jidil li rrit id-djar rrit ikollhom xi forma ta' li wieħed jaħżen l-ilma. Iva, fil-fat fil-kapitoli il-regoli tal-belt ta' meta bdiet timbena fis-seklu 16, waħda mir-regoli kienet li kull dar kellu jkollha eh, ċisterna. Ehm, biex hekk jinħażen l-ilma ehm, eh, u jkollha tissupplixxi ngħidu hekk il-household nifisa. Dik fil-fatt iktar tard meta bdew jkollok l-alterazzjonijiet f'dawn f'dawn id-djar, allura f'dar waħda, binja waħda, struttura waħda, bdew jidħlu iktar djar, iktar minn waħda tinqasam joħorġu tnejn, allura qed jgħixu nies differenti fiha, familji differenti, individwi differenti. E, mhux neċessarjament, ovvjament, għax dawn l-alterazzjonijiet ma kienx jirrikjedu kollha li tħott il-binja u terġa' tibnija, li dawk il-bjar li għal dik l-istruttura għal dik il-binja kien wieħed, irridu jinqasmu ma' dawn il-households, ma' dawn il-familji, il-nies li qed jgħixu f'dawn id-djar differenti. Għana pereżempju naraw każijiet fid-Diju Balle, pereżempju fid-Due Balle, ehm, ta' żewġ didjar eh, lejn l-1660 kienet eh, ta' dar li ftit snin qabel kienet kienet dar waħda eh, inqasmet fit-tnejn u il-bir ġi komuni bejn bejn bejn dawn it-tnejn li qed joqogħdu issa f'dixti djar differenti. Allura irridu jaraw kif ħajimmaniġġjaw l-ilma biex wieħed ma jħux iktar, wieħed ma jħallex vojt, jekk ma jsewwix il-parti tal-bir allura ma jibdiex iżomm l-ilma qed joħloq problema lil ieħor u għandek anki kwistjonijiet ta' eh, water management hawnhekk. Sew, smajtek li semmi id-due ball, x'kien dan? Il-belt maqsuma għandek il-mandraċ, għandek l-arċipirgu, n-naħa tal-fossa, inti ex tfulitek eh, il-belt. Spiega li daqxin għal-beneficju iva. tas semmija Id-due balle kien wieħed mid-żoni tal-belt, eh, kien kien u għadu, fatt fejn fejn magħruf magħruf hekk ukoll sal-ġurnata tal-lum, jinsab fil-parti ta' naħa tisfel ta' triq l-Ifran taħt il-Bavira għandek l-ewwel parti ta' ta' Due Balle eh, fejn hemm Strada Sant'Anna u mbagħad ikompli lejn eh, triq ir-Repubblika taħt taħt Santirmu fejn hemmhekk insibu eh, triq Strada San Giuseppe, jiġri jiġifieri li kienet iż-żona eh, fejn li kienu jgħidulu eh, d-due balle. Mbagħad għandek iż-żoni l-oħra li semmej. Il-mandraċ per eżempju. Il-mandraċ eh, fejn ġifieri naħa tal-Karmnu fejn fejn hemmhekk ehm, l-isem tal-mandra ġej il-manderakjo, jiġifieri l-idea oriġinali ħanejdu hekk li kellhom il-kavali meta jibnu il-belt li hemmhekk jagħmlu ehm, dak l-ispazju fejn ħajżomu xwieni, imma mbagħad dik il- dak il-pjan ta' Francesco Lapparelli mbagħad ma, ma, ma seħx. U għandek u mbagħad l-arċipielgu wkoll in-naħa tal-barraka tisfel. Ġifieri dawn huma żoni eh, fil-periferiji tal-belt eh, li għandna nafu bihom illum biss dawn kienu eh, uħut mill-kwartieri li kellhom ismijiet fil-belt, ġifieri żmien kavallieri kellek ħafna oħrajn kwartieri oħra li kellhom ismijiet ukoll joħroġ mill-uffiċċju del Kaze. Per eżempju. Eżempju bħalissa li ehm, jistiġi f'moħħi, per eżempju ehm, il-kontrata il della fame, per eżempju, li kienet il-naħa tal-palazz, eh, kienu numru ta' blokok. Ehm, ovvjament, eżatt il-limiti ta' dawn il-kwartieri huwa ftit mux mux ġivi muħet ma jafx fejt tibda zattu tispiċċa peress li ovvjament jaf jitlu f'xulxin. Eh, il-kontra della fame kien ħdej il-palazz ehm, il-naħat tisfel kif tibda il-biċċa tisfel ta' triq ir-Repubblika. Eh, kienet ħadet eh, dak l-isem della fama x'kien la konnessjoni ma' l-kolonna li kien hemm Eh, naraw f'waħda mill-pitturi tas-seklu 17 li kien hemm ħdejn il-pjazza tal-palazz ta' żmien il-Gran Mastru Verdal. U minn hemm ħadet dik li sem il-kontrada għax kienet fil-viċinanzi tagħha. Sew, ovvjament iltqajt ma' diversi eh, litigazzjonijiet interessanti. Forma ta' appell kien hemm appelli kien ikun hemm iva u koll, ġifieri kien eh, il-kawżi ma kinux biss eh, jifu sa tribunal tal-djar, ma setgħu anki mbagħad jinstemgħu Fej kien jinstema la Fil-Kastellanija, Suprema u la minna. Fil-Suprema, ekku, ekku, ekku. Mevrik, bottegi u taverni li tqajt maħħom fil-dokumenti. Dawn jissemmew u koll, eh, iva li xkienem eh, kwistjonijiet oħra ta' incidenti, per eżempju, li kienu jinqalaw, bħal per eżempju kienem bottega ehm, fejn eh, kellha il-forn eh, ġo fija kien hemm każ taħruq u bil-nugrufun kienet joħoloq problema fil-parti tal-gallarija tal-mezzanin ta' fuqu, per eżempju. Miġu għandek kwistjoniet li qed inqalaw mill-użu eh, ta' spazju, ta' binjiet, ta' djar, bottege li huma viċin ħafna ta' xulxin. Għandek diversi djar li għandhom il-bitħa fin-nofs. Xi tgħidli fuq? Dik hija il-pjanta bażi ta' dar eh, f'dan il-perjodu eh, f'belt. Komunissima kienet. Komuni. Eh, hija pjanta ta' dar urbana li inti qed tibda minn punt ċentrali, bitħa, ġili kien ikollhom ġnien ukoll magħhom, eh, fejn madwara eh, mbagħad għandek eh, il-kmamar l-oħra, kmamar ukoll li ħarsu fuq il-faċċata li mill-punt tal-ċentrali tal-fejm il-bitħa mbagħad issib anki t-taraġ prinċipali biex titla' fil-pjanu nobile. Fil-ġnub. Eh, Fil-ġili kien ikollok fil-ġnub, jekk l-entrata, per eżempju, għandek djar minnhom fejn l-entrata hija fil-ġemp tad-dar, allura mill-entrata ħatidħol fil-bitħa mbagħad eh, fuq il-ġemp ħassib it-taraġ eh, biex titla' fil-pjanu nobile. Għandek ukoll eżempji ta' djar li għandek il-bitħa li aktar ċentrali u fuq naħa minnhom ħassib il-taraġ. Mevrik, it-toroq fil-belt, id-djar kienu simili għal xulxin, per eżempju, eh, u eh, strada San Tursula, strada San Paolo, eh, triq Lifran, strada stretta, id-djar, disin, kif kien? Għandek ċertu ċertu zoni li kellek ċertu tip ta' djar jew ġib ta' alterazzjoni differenti li ma' żmien ehm, imbidlu, evolvew, jiġri naraw per eżempju ċertu ċertu faċċati ehm, li tuna xeħta ehm, idea tal-istorja li għaddit minna l-bel differenti, per eżempju fuq naħa ta' Santursula, naħa ta' ta' Triq San Pawl. Wieħed jista' jibda jara anki distinzjonijiet minn Triq l-Ifran, eh, pereżempju naħa ta' fuq tal-belt lejn il-German fejn il-German Cranes Union pereżempju. Ġifieri għandek għandek għandek eh, għandek diversi żoni li qed jiżviluppaw anki arkitettonikament eh, differenti bejn ċertu binjiet li baqgħu iktar bħala djar Eh, ikbar, eh, palazzi, palazzini, mentri ċertu zoni oħra li eh, kienu ktar suġġetti għal ehm, divizjoni allura joħorġu ehm, joħorġu ħafna ktar ehm, bidliet fil-faċċati per eżempju fejn inti mhix tara ċertu uniformità. Għal dik li ngħidlek il-fatt li ċertu djar mhumiex simili l-uniformi tagħhom L-uniformità tagħhom mhix identika. Pal per eżempju, eh, kas moħħi fil-bidu ta' triq il-merkanti fej kien hemm saftit ilu dak il-ħanut ta' karwana. Ehm, Mek naraw eżempju ta' dar li għatanda dik l-uniformità eh, fuq żewġ sulari bil-bib ċentrali u il-pjanu nobile bil-gallarija fuq għandek imbagħad djar oħra fi triq San Pawl li tara numru kbir ta' bibien, per eżempju, eh, anki bibien iżar fil-ġnub tal-binja li qed jagħtu kaċċess għal mezzanin jew għal kantina, allora tibda titlef l-uniformità eh, li wieħed qed jara eh, fid-djar li pjuttost baqgħu ħanejdu hekk iktar eh, ta' epoka aktar bikrija. Sew, mifri fis-snin 70 tas-seklu 18 ċertu Giuseppe Bonnici jagħmel L-istrutturar ta' ċertu toroq fil-belt. Xi tgħidli fuqhom. U ovvjament jimporta minn Napli ċertu eh, lava, ċertu vasolli. Ma mela dan eh, lejn l-aħħar tas-seklu 18 eh, l-ordni kienet waqfet uffiċċju ieħor distint biex jieħu ħsieb it-toroq. X'kien dan? Fil-Belt, il-Kummissarju delle Strade kien hemm kien waqfet kummissarju biex jieħu ħsieb il għaliex l-Ordni kienet f'dak il-punt bdiet tagħmel ħafna pavimentar ta' wħud mit-toroq. Kien hemm wħud mit-toroq sa anki lejn l-aħħar tas-seklu tmintax ma kellhomx paviment kif nafuhom ċangaturi kif nafuhom aħna kienu anki trab jiġifieri li ġara kien beda dan l-eżerċizzju dan, dan, dan ix-xogħol infrastrutturali biex ħafna minnhom ikollhom il-ċangatura. Fl-arkivju tal-ordni eh, toħroġ istruzzjoni biex eh, fl-imkien mal-inġinier tal-ordni u l-kummissarju tal-toroq Il-kapumastru Giuseppe Bonnici, li kien il-kien kapumastru tal-uffiċċju l-opere, dak li l-lum nafu bħala il-public works biex jisum bħala ekwivalenza, kellhom jagħmlu il-paviment ta' parti mitri tri South Street qoddim il-Berġa ta' Franza, jiġifieri fejn illum hemm il-General Workers Union u l-biċċa l-oħra ntiw nieżel lejn eh, il-Knisja tal-Agustinjani eh, hemmhekk. Eh, biex jagħmlu dan ix-xogħol kienu importaw il-vażoli jgħidulhom bażikament huma ċ-ċangatura għadna naraw xi wħud minnhom fil-belt u għandhom dak il-kulur sewdini, bażikament huma tal-lava u kienu qed jiġu minn Napli u u li, li kien ġara apparti li kienu ġabu dawn il-vażoli kienu wkoll niżlu numru ta' mastri minn Napli wkoll biex ikunu jistgħu jħarġu lil Maltin kif għandhom jibnu mhux it-triq biss imma anke kif jużaw dawn il-vażoli li materjal kompletament differenti minn dak li nsibu Malta. Mevrik, wasanna li jtmim il-programm tista' tgħid. Eh, każ partikolari ta' Onorazio Di Pasquale u Isabelli ka Asa. U kol marbut mal-każ li l-ewwel semmejt ta' Dui Balli. Xi tgħidli fuq? Iva, dan kien kien kas interessanti il għaliex ukoll eh, fih eh, mid-dokumenti tal-Uffiċċju delle Case ħarġu x-xieda Eh, meta kien qed jinstema' dan il-każ ta' nies li kienu jgħixu f'waħda mid-djar li kellhom onorato di Pasquale u Zabellika u fil-madwar, għalla per eżempju naraw nies li bħal Victoria Borg li kienet furnar u li kienet tgħix ukoll fid-Due Balle kellek dak li kien jgħidu il-kalzetieri u skarpan li kien jagħmel iżraben. Jissemmew bil-professjoni tagħhom. Jissemmew bil-professjoni. Iva, bil-ħidma iva, tagħhom. Iva, eh, kellek ieħor Petrus Grek u l-mara tiegħu li kien kellhom bottega di merċja, il-grocer bażikament. Hemmhekk joħroġ l-aspett anki tal-komunità, tan-nies li qed jgħixu mad-dawn. Dawn interessanti li wieħed meta jagħmel dawn l-istudju iqabbilhom mal-applikazzjonijiet tal-potteri li l-Arkivju Nazzjonali għandu kollezzjoni kbira, għandu diversi eh, dokumentazzjoni tista' tgħid tas-seklu 18 l-applikazzjonijiet tal-bottegi eh, fl-ibliet tal-port. Iva, naħseb fil-fatt dak ikun studju interessanti ferm u naħseb ehm, ikun komplementari ħafna wkoll mal-istudju fuq id-djar fejn eh, mill-lat anki ta' studju soċjali. Ovvjament dawn huma bħala liċenzji tal-bit tal-liċenzji għal-ftuħ jew eh, meta wieħed ibiddel it-tip tal-bottega. Mevrik, Publikazzjonijiet eh, ħriġt il-ktieb tiegħek riċenti u kellek ukoll xi papers nsellem ukoll lil Daniel Borċ li kollaborajt miegħu f'waħda mill-papers tiegħek tista' tgħid eh, l-ewwel naħseb l-ewwel xogħol bikri tiegħek bħala pubblikazzjoni x'għandek għall-futur. Iktar tard is-sena għandhom joħorġu ġiex papers eh, ġiex papers oħra, eh, waħda minnhom tiffoka fuq il fuq it-tnax il-perit Agri Mensur ehm, u ehm, min kienu dawn it-tnax il-perit wara li Mastru Vilena kien kien għamel dak ir-reviżjonijiet fil-liġi, ġifieri Hawnhekk f'dan l-artiklu studjajt xi petizzjonijiet mill-arkivju tad-Domorum fil-fatt ukoll ġejjin minn hemmhekk dawn u għandhom għandna naraw studju fuq min kienu dawn Eh, Interessanti. Il-periti agrimensuri, iva, mastri periti. Ġifiri ħat toħroġ l-identità kważi tagħhom. Ximot. Iva, jisem iva, eh, ħanejdu hekk eh, profile inizjali ta' dawn il-periti agrimensuri, mhux a kwantu ta' xogħlijiet li jagħmlu, għax dak jirrikjedi studju ħafna iktar fit-tul, jiġifieri qed naħdem fuq ma fadalna, fadal, ehm, imma aktar eh, minn fejn oriġinaw, il-lokalitajiet meta twildu, mm, meta mietu, biex hekk nkun nistgħu nagħtu parametri. U din eh, eh, dan l-istudju wkoll naħseb marbut mal-kollezzjoni riċenti li l-Arkivju Nazzjonali irċieva bħala marbuta ma' dawn il-periti. Iva, mbagħad għandna eh, id-donazzjoni riċenti tal-arkivju tal-perit Andre Zammit li fih xi eh, perizje ta' wieħed mill-periti tas-seklu 18 Michele Kakija miż-Żejtun eh, u mbagħad ħafna oħrajn eh, fis-seklu fis-seklu 19. U inti ħedimt fuqhom dawn ħad kompli taħdem ħad kompli tistudjah dan eh, din il-kollezzjoni u nerġa' nistiednek propju biex Tgħidilna fuq din il-kollezzjoni aktar 'il quddiem. Nilqgħek ukoll. Grazzi Maverick, eh, kiku kellna aktar ħin, eh, konna nibqaw għaddejjin naf li kellek ħafna u ħafna aktar eh, xtejdinna, niltaqaw fi programm ieħor konvint li s-semja jihdu gost jisimaw din ir-riċerka tiegħek. Grazzi, grazzi tal-istedina. Jien u dan stas nagħmel appuntamenti ieħor għal programm mill-arkivji bħallum ġimgħa fl-istess ħin fuq eh, l-istess stazzjon nettefem kif ukoll nettefem.com.mt. Dan il-programm kif ukoll programmi oħra tal-passat wieħed jista' jerġa' jismagħhom fuq is-sit net ondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Nixtieqilkom il-kumplament tal-lejla tajba sakemm nerġgħu niltaqgħu islim